yəni sən elə görmürsən ki, yəni tutaq ki, bir adam şirk şirk. Elə şirk, görmürsən, ya da elə görsək insanla burada nə söyləyir? Və sən şirk görmürsən də demək şəfaəti. Mən böyük şirk görmürəm onu. Bəs nə görürsən ki? Ya kiçik şirk görürsən? Hə? Bidət görürsən? Yəni şirk də deyil də, elə deyil. Yə, Abu Cəhillə Abu Cəhilin şirki nə olub ki, Abu Cəhil? Nə olub Abu Cəhilin şirki? Şəfaət. şafak oldu. Ha. He. Necə olub şafak? Dəlilmədi ki. Bil Quranla. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاء عند الله. Ecel ayet. Atık aydın. Mâ nâbuduhum illel yukarribuna zulfe. Qurba boş şəfa. İki dənə şirki olub əsas onların. Yaxşı, biri deməli şəfayəti bidət görürsən, amma bir şey şirkdə görmürsən. Bu bir. Keçək ora, hə. Hə. Hə. Sonra. Sonra. Sən deyirsən ki, mən şirki caiz görürəm, hə? Hə, mən deyirəm, yox, sən özün deyirsən o. Mən deyirəm ki, şəfaət istəmə bidətdir. Deyirəm, caiz deyildir. Sən deyirsən ki, şirki caiz görürəm mən. Sən şəfayəti şirk saymadığına görə Mən dedim ki, sənə ki, deyirəm ki, bidətdir, yəni olmaz. Sən deyirsən ki, caiz görürəm. Qulaq, qulaq, qulaq. Şirki... Ay ki, sən, sən necə adamsan, mən başa düşəmirəm. Sən şirki şirk saymırsan. Sən nə danışsan? Sən, kür, sən şirkin içindəsən, nə danışsan sən? Sən bilirsən ki, şirki şirk saymırsan, sən bilirsən. Sən şirki görmürsən, şəfayət şirkdir, şirk görmürsən. Sən dedin ki, caiz görürəm. Yox, şəfayət şirkdir. Şəvaşiqdir. Qulağa çəkib başqa şey. Yaxşı, qulaq as, qulaq as. Qulaq as. Allah'a söymək küfürdür. Allah'a söymək küfürdür. Yox, Allah'a söymək küfürdür. Ulan, ədəb, sənsən, dəhşətsən. Yox, sualıma cavab ver bir dənə. Allah'a söymək küfürdür. Şakir ədəbi öyrədirlər sənə. Sənə gəl. Eybi yox da yola ver də. Söz soruşuram. Sən, şifahi görürsən, təhər edirsən. Mən sənə sual verdim, dedim ki, Yox. mən o sən şirk əvvəl vurduğun əmələ, sən dedin ki, sən şirk əvvəl vurduğun əməl yoxdur, mən direkt belə etmək olmaz. Bilmə, başa düşdüm də, başa düşdüm. İndi mən də sənə eyni sualı verirəm, sənə başa salmaq üçün. Allah'a söymək küfürdür. Ha? Mən deyirəm ki, Allah'a söymək caiz deyil, küfür deyil, kiçik küfürdür. Ya küfür deyil, bidətdir, amma caiz deyil. İnkar elədin, sənin məntiqin budur ya ki, gülməyə söhbət etmirsən inkar elədi? Hə? Nəyi inkar elədi? Deyirəm ki, Allah söymək küfürdür, düz deyil. Rahatsan məni. İndi sən küfür görmürsən, mən də kü küfür, sən küfür görürsən, mən küfür görmürəm, amma deyirəm caiz deyil. Ədə, nə tər olur? Mən sənə deyirəm ki, sən onda deyə bilərsən ki, mənə ki, sən küfrü caiz görürsən. Yox, deyirəm caiz deyil də. De. Deyirəm, sənin kimi bax sən şəfaətə belə eləyirsən. Bax belə Ləkən olur ki, sən izah elə bər. Ləkən olur ki, mən caiz görürəm şirki. Onu izah elə mənə. Sən şirki qulaq qulaq as Ayman. Sən şirki şirk görmədiyin üçün, qardaş, görmədiyin üçün özün böyük küfrə şirkə düşürsən. Çünki Allahın ayəsini inkar edirsən. Şo, bu ilə da qardaş dindən çıxırsan. Sən şəfayəti şirk görürsən? Şirk görürsən? Dəyi. Şəfayəti. Mən sənə bəyəqlə dedim. Demir, görmürsən də, düzdür. Şirsən. Görmürsən ki, şəfayət şirk... Sənə sual, sual cavab verim də. Hə. Mən, mənim anlayışımda şəfayət elə budur, bundan başqa şey şəfayət deyildir. Varmır. Və bu şirk deyildir. Hə, amma indi qulaq